Dă-mi, o Doamne, dar un înțelepciunii să devin bun și corect. Vreau să știu ce-i drept și ce e bine și să merg pe drumul drept. Vino duc prea sfinte cu ale tale daruri, ca mereu să pot lupta. La sfârșitul veții plin de biruință, să ajung în slava ta.